Draga i poštovana braćo i cijenine sestre muslimani i muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. U ovom serijalu nastojimo što više govoriti o našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame i naročito o njegovom obhođenju, kako se obhodio sa svim kategorijama, slojevima ljudi. Prije svega, kako se obhodio prema svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, kakav je bio njegov odnos sprem uzvišenog Allaha jalla wa ala, koliko ga je volio, koliko strahovao i nadao se njemu, koliko mu je bio bogobojazan, koliko je činio ibadeta i slično, kako se obhodio prema vjerovjesnicima, onima koji su došli prije njega, kako, na koji način, govorio je o njima. Kako se obhodio prema svojima shabima koji su uvijek bili u njegovoj blizini, kako se obhodio prema djeci, prema ženama, prema starima, iznemoglima, siromašnima, prema neukima, prema onima koje je prvi puta vidio kako, na koji način se obhodio prema njima, kako se obhodio prema nevjernicima, prema licemjerima, monaficima i čak kako se obhodio prema drugim svjetovima, kako se obhodio prema životinjama. Nastojimo što je god moguće više na takav način upoznati našega poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wasallame, prije svega da ga mi dobro poznajemo, a zatim takvu sliku odaslati i poslati svima drugima koji s vremena na vrijeme pokušavaju da izvitopere sliku Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, da mu naude, da ga omalovaže, da njegovu čast jeli, okaljaju i slično. Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao da će ga on čuvati od ljudi i Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu spomenuo je njegov uh, visoki stepen, visoki položaj kod njega Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala rekavši va inneke la ala huluqin adim doista si ti na posebnom stepenu morala i rekao je Allah jalla wa ala da je kod njega na najboljem položaju onaj koji je najbogobojazni a mogli smo iz proteklih emisija, predavanja, obraćanja vidjeti na kojem stepenu bogobojaznosti bio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Prije poslanstva, prije vjerovjesništva, dolaska Muhammeda sallallahu alihi wa sallam kao poslanika i vjerovjesnika, žena u društvu nije imala nikakva prava. Bila je beznačajna stvar. Poput bilo koje stvari, koja se koristi jedno vrijeme, iskoristi što je god moguće više, a zatim odbaci. Ama baš nikakvih prava nije imala. Naprotiv, ženska djeca bila su ubivana. Odma na početku, većina, većina Arapa, kada bi im se rodila djevojčica, curica, žensko dijete, ukopavali su je u zemlju. Žive ubivali. Kao što kaže Allah dželle vala wa ida mu'udatu su'ilat bi ayyidin dhanbin qutilat. Kada novorođenče žensko bude upitano zbog čega je ubijeno na sudnjem danu, zbog čega, kakve krivice je ubijeno, koji je njen grijeh da odma po rođenju biva ubijeno. Žena nije imala nikakva prava, nije imala svoga imetka, nije mogla da učestvuje ni u kakvim odlukama, nije se pitala za savjet i slično. Sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame kao poslanika i vjerovjesnika, žena je sve to dobila. Prije svega, Allahov poslanik alihi salatu wasalam zabranio je ukopavanje ženske djece. Ženska djeca imaju ista prava na život kao i svaka druga djeca, muška djeca. Također, posebno pravo dao je majci pa je rekao da čovjek treba najljepše da se obhodi, da je njegova majka najpreča na njegovo lijepo obhođenje i to je rekao tri puta tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka, zatim nakon trećeg puta, četvrti puta spomenuo je oca, rekao nakon toga, nakon majke, tvoj otac, zato što majka zasigurno podnosi velike tegobe, nalazi se u velikim mukama dok nas nosi u svome stomaku kada nas rađa i poslije kada nas doji, kada nas hrani. Dakle, sa dalovskom Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame ženi se daju ogromna prava. Žena ima pravo na svoj imetak, žena ima pravo na nasljeđivanje, žena može i da radi u određenim uvjetima, uslovima kada je sigurna za sebe, za svoju čast, za svoju vjeru i slično. Ono o čemu ako Bog da danas govorimo jeste kako se Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam obhodio prema ženama. Odnosno kako se obhodio prema svojim ženama. Prema svojim suprugama. I dakle ovo je neophodno da se svaki od nas poduči. Kada se svako od nas bude obhodio prema svojoj ženi, svojoj supruzi, na spomenuti način, ako Bog da, jeli, žene će imati svoja prava, imat će poseban položaj, jeli, u našim porodicama, u društvu i slično. Žene će živjeti sigurnim, smirenim, spokojnim životom, neće se bojati za sebe, da će biti izbačene na ulicu, da će sutra morati pružati ruku, prositi i slično. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam obhodio se sa svojim suprugama na najljepši mogući način i rekao je najbolji od vas jesu oni koji se najljepše obhode prema svojim porodicama, a ja sam taj koji se najbolje, najljepše obhodi prema svojim porodicama. Kroz životopis Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam, njegovo obhođenje prema ženama, svojim suprugama, možemo na najbolji način razumijeti riječi Allaha jalla wa ala wa aširu hunne bil ma'ruf i s njima sa ženama obhodite se na najljepši mogući način. Bračni život je Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wa odlikuje se kroz nekoliko ili sa nekoliko crta, dakle nekoliko osobina. I kada bismo svimi ove osobine primijenili u našem životu, na takav način obhodili se prema našim suprugama, zasigurno i mi bismo živjeli u jednom od najljepših brakova. Pa prije svega, Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame tražio je ženu vjernicu. Kada bi se ženio, ženio bi se ženom vjernicom ili dakle ženom koja bi primala friško vjeru, pa bi je dakle on ženio Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam i također oporučio je svima nama da kada tražimo suprugu, tražimo ženu za bračnog druga, bračnog prijatelja, onoga s kime ćemo provesti cijeli svoj život da tražimo vjernicu. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, žena se ženi zbog četiri stvari. Muškarci kod žene gledaju četiri osobine. Gledaju njen imetak, njeno porijeklo, njenu ljepotu i na kraju njenu vjeru. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam kaže uzmi onu koja ima vjeru pa će ti život s njom biti blagoslovljen, pa će ti život s njom biti beričetan. Pogledajte koliko također Allah dželle ala, Allah subhanahu wa taala naš gospodar u Kur'anu Kerimu potencira vjeru pa kaže wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum. I žena vjernica, makar ona bila sluškinja, makar ona bila robinja, ona vam je bolja od žene mnogoboškinje, mušrikinje, koja vas zadivi svojom ljepotom. Dakle, preporučuje se da se traži žena vjernica. I sam Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na prvom mjestu tražio je ženu vjernicu i rekao je da je s takvom ženom vjernicom, hajirli čestitom ženom vjernicom, najbolji život. Rekao je, et dunja meta, wa hajru meta i dunja al mar'atu saliha. Dunjaluk je uživanje, a najbolje, najljepše dunjalučko uživanje jeste, jeste čestita žena vjernica. Također rekao je, Omer radijallahu ta'ala, o Omer, hoćeš li da te obavijestim o onome što je najvrijednije kod čovjeka, što bi čovjek trebao, za čim bi trebao tragati i tragati i tražiti, zatim kada to postigne, to ljubomorno čuvati, bojati se da to ne izgubi. Dakle, ono što će čuvati poput i imetka, poput blaga u svojoj hazni, u svojoj riznici. Pa je rekao Omer, svakako obavijesti me o tome Allahov poslaniće, pa je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, najbolji imetak čovjeka jeste žena, čestita žena, vjernica koja kada je njen muž pogleda, ona ga razveseli svojim izgledom koja kada joj muž nešto naredi, ona mu se u tome pokori i koja kada on ode od kuće na putovanje, kada je odsutan, čuva njegov imetak i čuva svoju i njegovu, njegovu čast. Dakle, na prvom mjestu Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam tražio je ženu vjernicu. Zatim, kako je živio sa svojim suprugama, sa tim svojim ženama vjernicama? Mnogo ih je volio. Volio je istinski svoju suprugu. I nije se stidio, nije se libio da drugima da do znanja da on voli svoju suprugu. Pa je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam jedne prilike Amru ibn al-Asu radijallahu talan kada ga je postavio za vojskovođu u jednoj od bitaka, a Amr ibn al-As je friško primio islam, Amr ibn al-As radijallahu talan je pomislio da njega Allahov poslanik alihi salatu sam najviše voli kada ga je odmah nakon primanja Islama postavio za vojskovođu u jednoj od bitnih bitaka. Pa je htio da priupita Allahovog poslanika alihi salatu sam i uvjeri se je li to on poslaniku sallallahu alihi salam najdraži pa ga je upitao Allahov poslaniče koga najviše voliš od ljudi, ko ti je najdraži od ljudi, Pa je rekao Ajša. Pa je rekao Ajša, spomenuo svoju ženu. Dakle, nije se stidio. Rekao je, najviše volim Ajšu. Pa je Amr upitao, Allahov poslaniće, pitam te za muškarce, pa je rekao njenog babu, zatim njen, zatim Omera radijallahu talan, zatim Osmana, pa je Amr ibn As radijallahu talan ušutio, vidjevši da njega ne spominje, pobojao se da neće Allahov poslanik alihi salatu sam spomenuti sve ashabe, zatim njega na kraj. Dakle, iz ovoga hadisa vidimo da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam odmah rekao da voli najviše Ajšu i nije se stidio. Također, prenosi se da su pojedine supruge Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam bile nešto ljute na Ajšu, kivne na Ajšu, međutim to nisu smjele da kažu vjerovjesniku sallallahu alihi wa sallam, pa su zamolile Fatimu, kćerku Allahovog poslanika alihi salatu wa sallam. Nju je poslanik sallallahu alihi wa sallam također mnogo volio, Pa su one zamolile nju da ode i požali se poslaniku sallallahu alaihi wasallam na Ajšu. Pa je došla Fatima i počela da priča oko Ajše ili protiv Ajše pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam čekaj, stani, o Fatima, da li ti voliš ono što volim ja? Voliš li ono što volim ja? Pa je rekla, svakako babo, oče, volim ono što voliš i ti. Rekao je, onda voli Ajšu, doista ja Ajšu volim onda je voli i ti. Dakle, nema nikakve smetnje, ama baš nikakve smetnje, naprotiv, kao što vidimo iz prakse Allahovog poslanika, sallallahu alihi vseleme, nema smetnje, je li potrebno je da čovjek iskaže, pokaže svoja osjećanja prema svojoj supruzi i ako ga neko drugi bude upitao, nema nemamo baš nikakve smetnje da kaže da voli svoju suprugu, da nakon roditelja zasigurno najviše voli svoju suprugu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme šalio se sa svojim suprugama, igrao se sa svojim suprugama, zabavljao se sa svojim suprugama. Šalio se uvijek dakle sa umjerenom šalom, sa umjesnom šalom. U šali Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme ne bi govorio osim istinu. Uvijek bi govorio istinu bez obzira da li to bilo u šali ili to bilo u zbilji. Igrao se Allahov poslanik alaihi salacom, zabavljao se, sa svojim suprugama. Pa nam je poznato kazivanje o takmičenju Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme sa njegovom suprugom Ajšom. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme izašao je i dakle na polju takmičio se, trčao sa Ajšom radijallahu ta'lanha da je zabavi. Dakle, kada su se vraćali sa jednog od putovanja, čak dakle iznuren, iscrpljen, rekao je Ajši da li bi ti htjela da se malo potakmičiš sa mnom, pa je rekao drugim svojim ashabima koji su uvijek bili u njegovoj blizini, hajte vi malo ispred nas, odmaknite. Kada su oni otišli, Allahu poslanika alaihi salatu sam u blizini Hendeka današnjeg mjesta gdje postoje, dakle ostaci Hendeka, tu se Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme natjecao u trčanju sa Ajšom radijallahu ta'ala anha Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, bio poslanik, bio vojskovođa, bio predsjednik te države, gradonačelnik Medine, takmiči se sa svojom suprugom Ajšom da je malo razveseli, da je malo odmori od dugog putovanja. Pa i tako sljedeće godine, naredne godine ponovo traži od Ajše radijallahu ta'lanha da se natječe s njim u trčanju. I rekao je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam u hadisu da sve što nije spominjanje Allaha je besposlica osim u četiri stvari, pa je između ostalog spomenuo zabavu sa svojom porodicom, da se čovjek zabavlja sa svojom porodicom. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako se još šalio, kako se igrao, kako se zabavljao sa svojom drugom, znao bi kada bi htio da izađe na namaz, da klanja namaz, da poljubi svoju suprugu. Ajša radijallahu ta'alanha kaže kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam izlazio na namaz, da klanja namaz, dolazio bi i ljubio suprugu pa bi se Ajša nasmiješila dajući do znanja da je to bilo s njom. Također Ajša, naša majka vjernika radijallahu talanha pripovijeda da je jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam krenuo da je poljubi pa je rekla Ajša Allahov poslaniče ja postim postim danas nemoj da me ljubiš pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu wasallam šta fali ili nešto smeta i ja postim nema smetnje da te poljubim dok dok posti. Zatim Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame dozivao bi svoje supruge po lijepim nadimcima, lijepim imenima, nadivao bi im od sebe, od milja, dakle, nadimke, pa bi zvao Ajšu, ja Ajš, ja Humeiro, i zasigurno to ostavlja traga, jeli, na druga srca, na, jeli, e, ženska srca, kada ih dozivamo od milja, kada im maltene tepamo, jeli govorimo lijepe riječi, zasigurno to ostavlja traga na sve, a trebamo uvijek imati na umu da su naši najbližniji toga najpreči. Da su naši najbližniji toga najpreči. Mi se možda lijepo obhodimo prema drugima, želimo im dakle ukazati što je god moguće više pokazati uh, jeli, svoje dobročinstvo, biti u hizmetu, pomoći im i slično, a počesto na takav način se ne obhodimo prema svojim suprugama, prema svojim roditeljima, a oni su, oni su najpreći na to. Zatim, Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam bio je od pomoći svojim suprugama, pomagao bi u kući, sređivao bi kuću, sebi bi ušivao odjeću, sebi bi ušivao obuću, sebe bi hizmetio, donosio bi hranu, sebi stavljao i jeo. Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam kao i njegovi ashabi nisu se molili nikome, nisu govorili daj mi to i to, donesi mi to i to. Ne, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam Služio bi sebe, čak bi služio dakle i svoju porodcu. Ajša radijallahu ta'lanha kaže, bio je poput običnog čovjeka, služio bi svoju porodcu, kada bi nastupilo namasko vrijeme, izlazio bi na namaz. Izlazio bi da klanja jeli, obavezni, obavezni namaz. Također kaže, muzao bi ovce, sam bi sebe usluživao, zašivao bi sebi odjeću, obuću i slično. I na takav način trebamo i mi postupati prema svojim suprugama, biti im od pomoći, a ne dakle da samo je iskorištavamo. Nismo je doveli od njenog babe, nismo je doveli od njene majke da se iživljavamo nad njom, da bude maltene, na'udhu billahi ta'ala, nama rob, da je mrcvarimo. Dakle, žena je došla da živi s nama, da joj poklonimo ljubav, da joj poklonimo osjećanja, da, im, da joj poklonimo razumijevanje, jeli, i slično. Da se potpomažemo, a ne da se iskorištavamo. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam na takav način se obhodio prema svojim suprugama, bio im od pomoći. Kada je nastojao da bude svojima shabima i svim drugim ljudima od maksimalne koristi, da im koristi što je god moguće više i da od njih odagna što je god moguće više štetu, onda zasigurno na najbolji način se obhodio prema svojim suprugama. Njima je nastojao da bude od najveće koristi. Zatim, svi smo mi ljudska stvorenja. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i njegove supruge. Također, stvorenja. Stvorenje je manjkavo. Dešavaju se jeli, greške, dešavaju se e, problemi i slično. I Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem znao bi od svojih žena da doživi neugodne situacije. Znali bi se žaliti njemu, znali bi se žaliti na njega, znali bi mu svašta uraditi pred njim, čak pred njegovim gostima i slično. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem prelazio bi preko toga prelazio bi preko toga. Iz njegovih postupaka obhođenja islamski učenjaci su izvukli veliko pravilo da u prelaženju preko grešaka je devet desetina lijepog ponašanja. Kako kaže Imam Ahmed, u prelaženju preko tuđih grešaka. Dakle, preko grešaka koje se učine prema tebi, ali ne prema Allahovoj vjeri. Ne, već prema tebi, Da pređeš preko toga, to je devet desetina tvoga lijepog ponašanja. Ako se ti budeš inatio, uzvraćao odmah na prvu, kako da se ti lijepo poneseš u datoj situaciji? Zasigurno nećeš moći. Međutim, ako pređeš preko toga, zanemariš i svakako ne dozvoliš da ti se to ponovo učini, Na takav način ćeš biti smiren i pokazat ćeš jeli, svoje lijepo ponašanje. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam bio je takav. I Složit ćemo se da mi ponekada jeli, ili počesto znamo biti takvi prema drugima. Na ulici možda zato što nismo u mogućnosti da im uzvratimo, možda su drugi moćni, snažni od nas, riječiti i slično, ušutkaće nas, možda ćemo jeli, biti i bijeni od njih i slično, pa im ne smijemo uzvratiti, ali počesto ženi ništa ne opraštamo. Odmah joj sve istre samo u lice. Odmah možda neko podigne i ruku i slično. Ne, dakle, žene su najpreče toga. Pogledajmo situaciju. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam boravio kod Ajše, supruge. Ajše radijallahu talana i došli su mu gosti. Gostima treba nešto izniti da se usluže, da se posluže, da nešto jedu. Pa druga supruga čula da su Allahom poslaniku alihi salatu sam došli gosti u Moselema, pa šalje hranu, šalje tanjir sa hranom. Kada je to Ajša radijallahu ta'ala lanha vidjela kako dolazi od druge supruge hrana, shvatila je kao da ona nije sposobna da pripremi gostima hranu. I dolazi sluga, donosi taj tanjir sahan sa hranom izlazi Ajša radijallahu ta'ala anha pred goste i razbija taj tanjir, puca tanjir i prosipa se hrana. Pred Allahovim poslanikom, alihi salatu sam i gostima. Da se to nama učini, da se to učini pred našim gostima, gostima da izađe žena i tako postupi prema nama, Allah najbolje zna šta bi bilo s njom. Međutim, kako je postupio Allahov poslanik alihi salatu sam? Allahov poslanik sallallahu alihi salame sagnuo se pokupio hranu jer je to Allahov nimet, Allahova blagodat, pokupio hranu i kaže jeli ashabima ono što je bilo već iznešeno pred njima, nemojte se zabavljati ovom situacijom, vi nastavite jesti, vaša majka Ajša je samo ljubomorna. Garet ummukum, garet ummukum. Vaša majka je samo ljubomorna. I rekao je Ajši, o Ajša, tanjir za tanjir, hrana za hranu. Razbila si tanjir od Umu Seleme, vratio je cijeli tanjir i Umu Seleme nam je poslala hranu, ti si je prosula, treba da vratiš hranu. Na takav način Allah, poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam, prelazio je preko grešaka i savjetuje i nas, Dakle, da ne uzvraćamo odmah na prvu ili da zbog nečega što nam se ne svidi kod naše žene, kada progovori, kada nešto uradi, napravi nam i problem, da odmah, dakle, da je ne prezirimo ili da se ne razvodimo s njom. Rekao je Allah, poslanik sallallahu alihi wasallam, neka vjernik muž ne prezire ženu vjernicu ukoliko nije zadovoljan nekom njenom osobinom, neka pogleda u drugu osobinu koja će ga zadovoljiti. Ako nije zadovoljan nečim kod svoje žene, kod svoje supruge, neka pogleda u drugu osobinu s kojom je zadovoljan. I na takav način će suzbiti onu svoju srđbu i suzbiti onaj svoj prezir. Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme uljepšavao se za svoje supruge. Oblačio bi lijepu odjeću, mirisao bi se. Kada bi ulazio Bila je upitana Ajša radijallahu ta'ala anha kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u kuću šta bi prvo radio, čim bi prvo odpočinjao pa bi rekla Ajša radijallahu ta'ala anha čistio bi zube mi svakom. Čistio bi zube mi svakom. Kažu komentatori ovoga hadisa zbog čega da očisti svoja usta kako bi poljubio svoju suprugu. Kako bi, čim bi ušao na vrata, ušao u kuću, ušao u sobu, kako bi poljubio svoju suprugu, kako mu zadah iz usta ne bi bio neprijatan. Ajša radijallahu talanha također kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam kada bi se s nekim salamio i rukovao, taj bi cijeli dan osjećao u svojoj ruci, na svojoj ruci miris Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Brojni su hadisi u kojima se spomnje da je Aisha radijallahu talanha češljala Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam, prala mu kosu, mirisala ga toliko da su se vidjele, vidjele kapi mirisa na njegovoj bradi i slično. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam uljepšavao se za svoje supruge. Pa kaže također najveći komentator Allahove knjige nakon vjerovjesnika alaihi salatu wasallam Ibn Abbas, kod riječi Allaha dželle vala wa ashiruhunna bil ma'ruf s njima lijepo živite kaže ja volim da se uljepšam za svoju suprugu kao što volim da se ona uljepša za mene Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao bi se sa svojim suprugama pitao bi njih za mišljenja tražio bi od njih da ga posavjetuju da mu jeli ukažu na nešto i slično. Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme održavao je spomen na svoje supruge, pa čak dakle i nakon njihovih, njihove smrti. Mnogo bi ih spominjao nakon i njihove smrti. Pa je poznato da je Allahov poslanik alihi salacom najviše spominjao Hatiru. Aisha radijallahu talanha mnogo bila ljubomorna na to Pa kaže šta je više spominje, šta će ti ta starica i slično, pa bi Allahov poslanik alihi salatu sam tada se mnogo naljutio. Iako je Ajšu nakon Hatidža radi Allahu talana mnogo volio, naljutio bi se i govorio ona mi je bila, bila je ona i ona. Ona mi je bila mnogo šta, značila mi je u životu. S njom sam dobio djecu, ona mi je rodila djecu. Ni s jednom drugom ženom nisam imao djecu, kao što sam imao sa Hatidžom. Ona me je pomogla svojim imetkom. Ona se prva odazvala mome pozivu, povjerovala u mene jeli, i slično. Pa bi znao Allaho poslanik alihi salatu sam da je često spomnije i također znao bi kada bi zaklao kurban ili kada bi zaklao nekom drugom prigodom ovcu ili slično, znao bi dijelove tog kurbana da pošalje prijateljicama Hatire radijallahu ta'ala. Da na takav način, dakle, održava vezu sa Hatidžom radijallahu anha. Znao je u čemu je zadovoljstvo njegovih supruga. Dobro je poznavao osjećanja, emocije svojih supruga. Pa kaže Ajše radijallahu te anha, ja dobro znam kada si ti zadovoljna sa mnom, a kada si ljuta na mene. Znamo li mi to? Kaže, ja dobro znam Ajša kada si ti zadovoljna sa mnom, a kada si ljuta srdita na mene. Kada Allah poslanče kaže, kada kažeš tako mi gospodara Muhammeda, onda si zadovoljna sa mnom. A kada kažeš tako mi gospodara Ibrahima, Ibrahimovog gospodara, onda dakle ne želiš ni da me spomeniš. Ne želiš mene ni da spomeniš u zakletvi, jeli, onda si srdita ljuta na mene. I brojne druge crte, karakteristike života, bračnog života Allahovog poslanika alihi salatu oslam, pravom smislu, u punom smislu, sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi vseleme i njegovim obhođenjem, njegovim ponašanjem, žena je dobila značajno, značajno mjesto u islamu kakvo nikada do tada nije uživala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sva ova kazivanja i životopisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam zainteresuju, da porazmislimo o njima i da nastojimo dakle slijediti našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasalam što je god moguće više dakle u svim ovim segmentima života.